Ni milen erorgan naiz eta um, eusasun publiko animatzailean naiz ospitalean. Eta ni janet etxeleku naiz eta berdin eh, animatzaile eusasun publikoan. Osasun publikokoak eh, pizinetan zizte egun hauetan, prebentzio lan bat egiten, iguzkiari buruzko prebentzioa. Beaz, eh, nola egiten da hori pizina e, leku batean. Hautatu dugu etortzea, be, pixkat ere barnekaldean prebentzioa egiteko eta uh, eh, iduri zaigu uh, eh, pizinetan uh, eh, etortzea egokia, egokia zela, uh, hemen uh, gainera pizinak idekiak direla. Uh, jendeak etortzen dira, pasatzen dutea jatsalde osoa hemen, eta bereziki uh, ordu zailetan uh, eguzkia harrikiko. Baitugu dokumentu desberdinak, uh, joko hainitza ere? garantzitsua da horrei aipatzea zer den, zer diren ahiskoak, eguzkiaren ahiskoak, baitugu politikiak, eta gero ara, diokoen bidez nola e, prebentzioa egin e, irri eta ongi pasatuz eh, denbora. Eta zer daukuzu, konkretuki nola egiten duzuen hori, zer diren ahiskoak lehenik? Be, lehenik e, justuki aipatzen dugu zertarako balio duen eguzkia. Aipatzen dugu ere alde positiboak. Eguzkirik gabe ez ginen hori zanen. Bizia emaiten dauku, importantea da berotzeko, uh, argiaren zat eta dena. Eta gero... Aipat... Ez dela etxai bat nahi duzu egan? Hori da, ez dela etxai bat. Aldiz, eh, kasu egin behar da eta uh, batzuk emaiten ditugu, me beriz, jendeak ezagutzen dituzte uh, aholku horiek. Aldiz, uh, dute beti egiten en fet, al, alde, dena eta be, uh, errepikatzen dugu hori. Uh, beharrezkoa delarik, guzkitik babestea, behar behar da egin. Uh, Lehenik jantziak eman, aldelarik eta itzalean egon, eta gero be, guzkirat joan nahi behar dugu, eh, krema eman eta kasu egin uh, eh, berezike eguerdi eta lauak artean, hor lan jerosena, eta gero ara, uh, babestu uh, txapelarekin, guzki, guzki betaurikoekin, badira gauza initz egiteko, eta... jendek. Bo, egiten du, baina dakite beti zer den uh, eh, garantzitsuena, beraz, eh, hor gira laguntzeko eta ara. Zer dira lanjerrak, iguzkiaren lanjerraka? Lanjerrak dira beriziki uh, eh, amabos sortetik baino lehen. Zakin nola egiten aldean hori, gure kapital soler, en fet, jana da amabos sortetik baino lehen hori da zinez uh, importanteena, babestea aujak, eh, nerabeak, eh, biziki biziki importantea da hori. Gero ahiskoak dira eguzki kolpe asko hartzen tugurarik, uh, min uh, geroago izaiten alda, edo zinez justu ere lahu arazo batzuk, eta min gero zinez uh, etortzen alda. Eta urgen babestu edo kontrolatu behar dira uh, legren bote eta uh, eh, importanta da posible balin bada joitza ikustera dermatologo bat uh, urtean behin hori kontrolatzeko. Mhm. Eta grendo bote hori ikusten balin bada moldatzen hori ere berda argeta berezi batukan hori buruz? Bai hori da, kasu egin berda eta kontrolatzen handira uh, eh, dermatologoaren ikustera joitean eta ara, kasu egiten bada ongi pasten da. Bada metodologo, mm, metodologo mm, simple bat uh, bakoitzak bere txean seurtatzeko pixkat uh, zaintzeko bere gerrande bote. Deitzen dena frantsesez ABCDE. Eta egin nahi du A comme asymétrie, B comme bord, eh, hori egin nahi du le bord irrégulier, C comme couleur, do kolorea, D comme diamètre, E comme évolution. Koloreari buruz da homogenoa izan behar da. Eta diametroari buruz ez da izan behar 6 mm baino gehiago. Eta l'evoluzion mugitzen malin bada, haunditzen malin bada, diametroan nintzen malin bada, lebor aldatzen malin bada, kolorea ere, hori eh, erakutsi behar da mediku bati. Mhm. Beraz, erraiten duzi, eh, erredura, beraz, iguzkiaren laindiera laguaren gainean, begietan ere, begiak erretzen aldira, iguzkiaren bidez? Bai, bai, kaso egin behar da hori ere, hortarako uh, eh, kontsailatzen dugu, beta horrikoen emaitea uh, eguzkia badilarik, eta eguzkia ez dilarik ikusten ere, udeiak badilarik eh, hor uh, ere lan jero zaiten handa, beraz, uh, bai, hola bestea, begirik asu egitea, eta bai. Jendek askok ezakite uh, eguzki kolpeak hartzen alditugu uh, begietan. Eta uh, gero izaiten aldia zinez arazoak oftalmi batzuk eta min egiten, <laughs> egiten du asko bai. zinez. Beraz, bai, babestu behar dira ere begiak. Hai. E, prezeski, e, iguzkitako lunetar buruz, orotarik bada, eta merkatuetan zinez prezio tipian ere erosten aldirak. Horiek e, onak dira, hobeda horako zerbait ezartzia zinez eta jeuse edo... Autotu behar dira nahi dituzunak, baina e, denako bekiba besten du deuskan baino bai. Bai, Europan denak onak dira, badute denak UV uh, laureun euh, gauza, euh, edo una, le markaz CE erraiten dela ere, eta en denak merkatuetan ere en onak dira eta babesten dute. Bai, behar da CE hori ukan hor Bai, hori da, edo UV 400 idatzia, baina mhm. ez dira behar ba biziki fe, fragilak izanen dira, behar ba, baina euh, babestari buruz funtzionatzen dira. Hemen, beraz, lanierrak aipatzen dituzuelarik, bai aurrer, bai eta ere eh, burasuer, eh, zer eh, iardokitze edo nola, zer dira, nundira zailtasunak? En fait, badugu denak usaia babestea gure joa, bero dugularik. Eta, en fait, odeiak direlarik edo aizea delarik e, eta ez girelarik bero, ala ere, eguzkia Eh, kolpeak emaiten ditu. Eta ere urangirerarik batzuk egiten dute ez ez, ez banoa ba- bainatzea harerik eta gero eh, ezarriko dut krema edo t-shirta edo ezakitzar. Bai, man, fet, uran girerarik eh, ere pasatzen da eguzkia. Eta behar ba, batzutan ere azkarrago zenta bada egiberbazioen er, efektua ere. Behar bada burasuen uh, zailtasunak aurrek begira, zer dituzte krema kolatzen duela, sapela kakingarria dela, zer entzuten da? Bai, be, t edo krema emaitea ondartzen doan zularik, be, zute bortxa zemeia, uh, eh, egoitea ere. Eta gero, handitzean, be, beti berri da, jendeak uh, eh, bronzatoa izan nahi du, beraz, uh, bo, krema ez dugu emanen, eguzkitan egonen gira, zakitzen bat ordu, eta hori be, lan jelosa itzaiten da, bai, eguzkiarekiko. Jaitan aldugu ere, lan egiten dugu gertakari hurietan Ligue contre le Cancer 64 uh, gurekin da beti eta Ba, Bezinez, importantea da guretzat haiekin lan egitea. Bai. Hek, eh, hen mailan ikusten dituzte, eh, iguzkia sobera hartzearakoan eh, minbiziak edo? Bai, bai, haiek bai, badituzte e, kaso bai. Eta badute prebentzio serbitzu mm, bat eta hori lantzen dute importantea da, eta badituzte tresna interesgarriak guretzat ere eta horregatik ere maite dugu haiekin lan egitea.